ez da lehen aldia gogo eta fase batean sartzen girela edo edo badera alako uh, eh, alarma bat piztenena gertakariaren inguruan izan da duela la urte izan zen duela sortzi behatzi urte ere bai eta azkenean bada akidura undi bat ere antolatzailean aletik beti tiratzea piskat gertakaria sentitu gabe eh, gibelean uh, bai jabegitze bat antolaketan eta motivazio gehigarri bat do freskotasun bat uh, gazteagoen aletik Gelditza askotan etorri zaigu burura, ez gertakaria ez genuelako gehiago maite, ez hori bat ere eta pena hundiarekin hor eh, geldialdi hori e, edo iragarri dugu. Baizik eta simpleki gertakari guziek bezala hori niritziara behar dela jabegitu, behar da freskotasun bat, behar dira indar behiak, ideia behiak, eta ez dute batzuek beti egiten al indar hori, bestela ez du gehiago zentzurik, e, laportaren mitzara beste hainitz gertakari bezala Euskal Herrian, eh, dira gertakari kolektiboak, e, dira jendartearen iniziatibak, beraz eh, antolatzailean artean jaranik ez delarik gehiago Eh, mobilizazio hori edo behikuntza hori zaila egoitena egonkortzea gertakaria. Duela la urte egin nuen eh, kontzeptu behi bat, karroi bidaldiak uh, eh, kartzen zituen zailtasunak saiesteko, baina uh, Bertra Laportinkoaren inguruan, antzerkia piskat uh, emanez gertakariaren zentroan, arra behitu zinez formula, baina horrek funtzionatu du urte batez, bi urtez, baina indar gehiago ere galdetzen zuen gertakaren zuen moldean, komunikazioan, eta ez du uh, freskura ize horrek, ez du ekarri hainbeste jende, eta jaz gertatu dena da, guk jaranik azken bihurtetan urtetan aginuela, transizio bat zela ere, antolatzailean, ahabegitzeko formula behi bat, transmititzeko, jaren nuke, proiektu polit bat eta gogoa emaiten duena, beste batzuai. Eta beste batzuk horiak ez dira agertu, jaz izan dira gazte batzuk bildu direnak, baina zinez berant, eta berantz eh, lanean jarri direnak, gertakaria eginda baina eh, zinez zailtasun handiekin, jende biziki guti izan da, seguraski eh, historian izan den jende kopuru tipiena. Beraz momentu batean, behar da jakin ere, hori izan da gure postura azken asteetan, jaiten behar dela gelditu, ez gelditu definitiboki, baina bederen kusteko zertan diren e, eta en, ea nahi diren behiz eman indah horiak, eta hori eginen ez gure aldetik, baizik eta hor jendeak ere bere ganatzen badu eh, ejonka hori, ez gira bakarrak, ez da bakarrik laportaren zaitasunetan, gertakare hainitz e, hortan dira, kezkagajia dela pentsatzen dugu, eta orain be, ikusiko dugu zer egiten duen, edo ez, gizartean, e, ez bakarrik ustaritzen, baina laportio osoan, zenta hori da beste arazo bat laportaren biltzararena, gai zaitea, lapurtaren biltzarra izaitea, eta ez azken urteetan, edo luzaz gert, gertatu den bezala, azken finean ustaritzen gertatzen denez, ustaitztaren biltzarra. Gogo eta fase bat nahi duziela abiatu ere, eh? hori zen, deialdi bat ere egiteko eh, manera izan da, mail uh, eh, elbide bat ere maiten duzue, Onduko egunetan, ordean, ondoko hilabetetan, zer espero duzu, jendea bakarrik uste duzu etorriko dela? Ezakit jendea bakarrik etorriko den, baina uh, dugu eh, ez uh, da bai behar den antolatu bilikura publiko bat edo uh, eh, jende animatzeko eta ukaiteko ere leku bat, momentu bat horren egiteko, uh, itzordu batzu. Baina uh, gertatzen dena, da hori egin dugula bi iru lau aldiz jaranik azken amak urteetan, duela lau urte izan ezik, hor izan zen mobilizazio bat, Baina, mazen janek proiektu bat, orkestekoa, beraz, uh, ez zerotik eh, abiatzen. Eta hor, uh, eh, txoitu nuguna gehiago, da, jendeak adieraztia jaranik, ea, baden behar bat, laportaren miltzararen berriz antolatzeko, edo segitzeko. Diakinez zer gana iduen horrek, eta berezki guretzat antolatzaileok, zen ez da sekulan egresa, e, da, ere, e, pentsatzea, gure belaunaldiak, Fe, gure belagunaldiak duela ma bost urte girela, baina <laughs> voilà, uh, pesta bat gelitzen duela eta pesta horrek kasik behogoi urte ospatuko dituela uh, eh, elduden edo bi urteren buruan. Bon, hori da egoera, beraz, uh, espero dugu bai jende hor bilduko dela, uh, ez da egiten naturalki, baina uh, behar ba mesuriek entzunez eta ikusi ere nola garatzen diren edo ez garatzen justuki gertakariak ipar aldean, eta ikusten dugu bastandaren miltzakarekin ere gertatzen dela ere Euskal Herri osoan, behar ba animatuko dela eta gazteak ere ongiltzateke.